26 skirsnis. Ta pačia akimirka tylusis argyvinys prie kabineto durų umai sujudo, tarytum būtų atgyjęs milžiniškas baldas. Pati dvasininko poviza jau buvo savotiškas signalas. Lango šviesa krito ant jo iš užpakalių ir veidas buvo šešėlėje. Man rodos, jums dėrėtų paspausti savo mygtuką, atsidusęs pasakė jis. Viltonas pašoko pabudęs iš niurių minčių. Bet juk nesigirdėjo šūvio, suriko jis užsikirdamas. Matote, tarė tėvas Braunas, nežinia, ką jūs vadinate šūviu. Viltonas puolė prie durų ir kartu su Braunu įbėgo į kabinetą. Kambarys buvo kokliai, bet skoningai apsatytas. Priešais duris buvo atvertas platus langas, už kurio driekėsi parkas ir retmiškio paugusi lyguma. Prie palangiai stovėjo kėdė ir staliukas, tarytum kalinys, naudodamasis trumpą vienatvės palaimą, būtų malšinės oro ir šviesaus troškulį ant to mažo staliuko stovėjo koptų taurė. Savininkas matyt norėjo grožėtis ją kuo geriau apšviesta, o pažiūrėti buvo į ką. Ryškioje dienos šviesoje įvairiais palviai brangakmeniai žerėti žerėjo ir taurė priminė šventąjį gralį. Paaiškinimas, šventasis gralis pasak viduramžių legendos, taurė, iš kurios gėrė Kristus su apaštalais per paskutinę vakarienę ir kurion buvo surinktas nukryžiuoto Kristaus kraujas. Paaiškinimo pabaiga. Pažiūrėti buvo į ką, bet Brenderis Mertonas nežiūrėjo. Jo galva buvo nusvirusi per kreisilo atlošą, žilų plaukų sruoga, nutysusi konė iki grindų, žilstelėjusios barzdos maigalys tyrojo į lubas, o iš gerklės kyšojo ilga rudai dažyta strėlė su raudonomis plunksnomis ant galo. Begarsi šūvis, tyliai tarė tėvas Braunas, aš ką tik galvojau apie naująjį šių laikų išradimą, šaunamojo ginklo doslintuvą. Na, o šis išradimas labai senas, bet žudo taip pat tyliai, patilėjęs pridūrė, man rodos jis jau miręs. Ką jūs ketinate daryti? Išbliškė sekretorius atgavo ryštą, Tuoj pat paspausiu mygtuką, tarė jis, ir jeigu šitaip nepribaigsiu Danielio dumo, ieškosiu jo po visą pasaulį, kol surasiu. Kad tik nenukentėtų kuris iš jūsų draugų, tarė tėvas Braunas. Tikriausiai jie netoliese, būtų gerai juos perspėjus. Visi jie žino apie tai, atsakė Viltonas, ne vienas nelips per sieną, nebent labai skubėtų. Tėvas Braunas priejo prie lango, pro kurį greičiausiai buvo įleikusi strėlė ir pažvelgė į lauką. Lėkšti parko gilynai driekėsi pačioje tarsi pastelinėmis spalvomis nudažytas pasaulio žemėlapis. Panorama atrodė tokia beribė ir sustingusi, o bokštas taip aukštai įsišovęs į dangų, kad bežiūrint atmintie iškilo keista frazė «Perkūnas iš gedro dangaus» ištariais. Juk šiandien, kai kas kalbėjo apie perkūną iš gedro dangaus ir dievo bausmę – Tik pažvelkite, koks čia aukštis. Sunku patikėti, kad strėlė atliktų taip toli, nebent tai strėlė iš dangaus. Viltonas neatsakė ir dvasininkas kalbėjo toliau, lyg pat su savim. Peršasi mintis apie lėktuvą. Turėtume pasiklausti jaunoje Veino dėl lėktuvų. Jie nuolatos skraido aplinkui, tarė sekretorius. Arba labai senoviškas, arba labai naujoviškas ginklas svarstė tėvas Braunas. Manau, kad senasis Veino dėdė galėtų mums padėti. Reiktų paklausinėti jį apie strėlės. Šita strėlė panaši į indėnišką. Aš nepaklausiau, iš kokio atstumo Anas raudonodis metė peilį, bet prisiminkite istoriją, kurią pasakojo senasis Kreikas. Aš jau tada sakiau, kad jį pamokoma. Jei ir pamokoma, Karštai ginčijosi Viltonas, tai tik tai tiek, jog tikras raudonodis gali nusviesti peilę arba iššauti strėlę toliau, negu jūs galite įsivaizduoti. Būtų absurdiškai ieškoti paralelių. Bijau, kad jūs ne visiškai teisingai supratote jaus esmę, tarė tėvas Braunas. Nors jau kitą dieną nedidukas vasininkas lyg ir ištirpo tarp milijonų niujorkiečių, ir regis neketino įsiskirti iš bevardžių numeriukų srauto sunumeruotose gatvėse, faktiškai jis pusę mėnesio nepastebimai, bet įtemptai darbavosi, spręsdamas jam pateiktą uždavinį. Tėvas Braunas nejaukais būkštavo, kad teisingumas nepasmerktų nekalto žmogaus. Jis lengvai rado progą pasišnekėti su dviem ar trim žmonėmis, susijusiai su paslaptinga žmogžudyste, neišsiduodamas, kad jie domina jį labiau negu kiti Ypač turiningas ir įdomus buvo jo pokalbis su senuoju Hikoriu Kreiku ant solelio centrinėme parke. Veteranas sėdėjo įrėmė smailus makrai keistos, tarsi tomohaukas raudonmedžio lasdos rankeną, kurią laikė apėmės atsikišusiais krumpliais. Taip šauta, ko gero iš toli, pasakė jis linguodamas galvą, bet jumis dėtas aš nesijimčiau tiksliai nustatyti, kokį atstumą gali nuskristi indėnų strėlį. Pamenu kelis atvejus, kai iš lanko paleista strėlė pataikydavo į taikinį tiksliau škulką ir iš taip toli, kad visi stebėdavosi. Tiesa, dabar turbūt nebesutiksite raudonaudžio su lanku ir strėlėmis ir dar mūsų apylinkėse, bet jeigu kartais kuris nors iš senųjų indėnų snaiperių su senovišku indėnišku lanku tykotų medyje už trejato šimtų jardų nuo Mertono apsauginės sienos, kągi – Aš net meščiau tikimybės, kad tas tamsus laukinis gali paleisti strėlę per sieną į Mertono rūmo viršutinį langą ir netgi pataikyti tiesiai į Mertoną. Anais laikais man teko matyti dar netokių stebuklų. Nebejoju, tarė dvasininkas, kad tokius dalykus ne tik tai matėte, bet ir pats darėte. Senasis kreikas neaiškiai numykė paskui širkščiai atrėžiai. Ar kas buvo ar ne, viskas jau praeitis – Kai kurie žmonės mėgsta aiškintis praeitį, tarė dvasininkas. Tikiuosi, jūsų praeitie nebuvo nieko tokio, kas teiktų peno paskoloms ryšim su šiuo nužudimu. Kai jūs čia paistote, rūšiai paklausė kreikas, grėsmingai žyptelėjęs akimis, raudonas tartum iš medžio išskaptuotas jo veidas, pasidarė panašus į Tomahauko pentį. Na, jūs taip gerai išmanote raudonodžių kovaus būdus ir jų gudrybės, lėtai prabilo tėvas Braunas – Kreikas, kuris iki tol sėdėjo susikūprinės ir įrėmęs makrą, įkeistai išlenktą savo lasdą, umai pašoko sugniaužęs rankeną, tarytum banditas pasiruošęs smokti vėzdu. Ką? Sušvokštė jis. Kas per velneva? Ir jūs drįstate daryti užuominas, kad aš galėjau nužudyti savo svainį? Netoliese ant suolelio sėdinti žmonės sužiūro į viduryje tako susirėmusios kresną plikį, mojuojantį keistą lasdą likvizdu ir nediduką dvasininką juodą sutaną įbedusi į priešininką mirksinčias akis. Akimirka atrodė, kad juoda figūrėlė gaus žaibišką grinai indėnišką smūgį į galvą ir sities žemėje. Tolmoje jau sudolavo impozantiška policininko airio figūra, bet tuo metu dvasininkas lyg atsakydamas į paprasčiausią klausimą, tai keitarė. Aš padariau tam tikras išvadas, bet nemanau, jog būtų verta jas dėstyti, kol nebaigiau aiškintis iki galo. Ar policininko žingsniai ar dvasininko žvilgsnis sutramdė senį hikorį, bet jis pasikišo lasdą po pažastim ir niurnėdamas vėl užsimaukšlino skrybelę. Taip pat taikingai atsisveikinęs dvasininkas neskubėdamas išėjo iš parko ir patraukė į viešbutį, kur poilsio kambaryje nujautė rasęs jaunai veiną – Jaunuolis pašauko pasisveikinti, jis atrodė dar labiau užbalęs ir sumenkęs negu pirma, tarytum jį graužte grauštų, koks nerimas. Tėvai Braunui net šmėkštelė mintis, ar tik tai jo jaunasis draugas nebus pabandęs ir dėja sėkmingai pažeisti Amerikos konstitucijos paskutiniausios pataisos. Paaiškinimas. Ši pataisa 1920-1933 metais Jungtinėse Amerikos valstijose galiojas sausasis įstatymas. Paaiškinimo pabaiga. Bet vos pradėjus kalbą apie jo pomėgį, o gal tiksliau apie mokslinę aistrą, Veinas išsik sukluso ir susikaupė. Tėvas Braunas nerupestingai lyg tarp kitko paklausė, ar viršum Mertono namų dažnai skraida lėktuvai ir prisipažino, kad išvydęs tą apvalę sieną, iš pradžių ją palaikė aerodromu. Net keista, kad tenai, būdamas jų nepastebėjote, atsakė kapitonas Veinas. Kartais lekia spiečiais, kaip musis. Ta atvira lyguma jiems ideali vieta ir nenustepčiau, jeigu ateityje jį taptų pagrindinė perikla tokiems paukšteliams kaip aš – Daug kartų ten skraidžiau ir pažįstu daugelį kare dalyvavusių lakūnų, bet dabar pasirodo vis daugiau naujų, kurių vardai man negirdėti. Netrukus skraidimas išpopuliarės kaip automobilio vairavimas ir kiekvienas amerikietis įsigys lėktuvą. Kadangi kuriejas kiekvienam suteikė teisę, šipsodamasis užbaigė tėvas Braunas, gyventi, būti laisvam ir turėti užsiemimą, vairuoti automobilį, o tuo labiau lėktuvą. Vadinasi, jeigu virš namo tam tikrų laikų praskrenda nežinomas lėktuvas, į jį gali ir net kreipti dėmesio. Manau, kad taip, sutiko jaunuolis. Net ir pažįstamas pilotas, toliau kalbėjo dvasininkas, gali skristi svetimų lėktuvų. Pavyzdžiui, jeigu jūs praskristumėte viršum namo savojų lėktuvų, misteris Mertonas ir jo draugai jį atpažintų. Bet kito modelio lėktuvų, ar kaip ta tai vadinama, jūs galėtumėt praskristi pro pat langą, tai yra labai patogiai turėdamas kokių sumetimų. Na taip, negalvodamas pritarė jaunuolis, bet tumai nuščiuvo ir pamiršęs usičiaupti su akmenėjo, neatitraukdamas akių nuo Brauno. Paskui pakilo nuo kreislo išbalės kaip mirtis, visas drebėdamas ir vis dar spoksaudamas į dvasininką. Ar jūs iš proto įsikraustėte, įstenėjo jis, ar tik neklėdite? Kiek patilėjęs jis vienu įpų iškvėpė ir jūs atėjote su hipoteze, Ne, aš tik tai renku hipotezes, atsakė tėvas Braunas stodamasis. Tam tikros išvados gal jau ir peršasi, bet kol kas geriau patylėsiu. Ir iškilmingai atsisveikinęs, jis išėjo iš viešbučio tęsti paslaptingų savo klajonių. Vakarop jis nuklydo purvinomis gatviūkštėmis ir upės link vinguriuojančiais laiptais į patį seniausią ir labiausiai apleistą miesto rajoną. Po spalvoto žibinto prie įėjimo į gana įtartiną kinų restoraną, jis susidūrė su pažįstama figūra, nors pažįstamų bruožų buvo likę itin nedaug. Misteris Normanas Dreidžas vis taip pat niūriai žvelgia į pasaulį per milžiniškus sakinius, pridengiančius jo veidą tarytum tamsis stiklo kaukį bet šiaip buvo neįtikimai pasikeitęs per mėnesį, praslinkusi po žmogžudystės. Anasyk kaip įsidėmėjo tėvas Braunas. Jis buvo apsitaisęs itin elegantiškai, ko ne priartėjęs prie tos vos juntamos ribos, kuris skiria dabitą nuo manekeno svyklos vitrinoje. Dabar visi tie išoriniai atributai buvo mislingai virtę savo priešingybėmis, tartum iš reklamos manekeno būtų pasidariusi kaliausiai. Cilindras, nors ir tas pats, Susimaigęs ir nutriušęs, rūbai apsitrynę, laikrodžio grandinėlė ir smulkesni papuošalai prapuolę, Tačiau tėvas Braunas kreipėsi į jį taip, lyg juodu būtų matėsi vakar, ir nedvėjodamas atsisėdo gretant suolo pigiame restoranėlyje, kur anas matyt nuolatos kiurksaudavo. Beje, pokalbį pradėjo ne Braunas. Na tai kaip, sunirnėjo Dreidžas, ar jums pavyko atkeršyti už šviesios atminties šventojo milijonieriaus mirtį? Juk visi milijonieriai priskiriami prie šventųjų. Vos tik tai kuris nors pakratys kanopas, kitą dieną visuose laikraščiuose galite paskaityti, kad jo gyvenimo kelias buvo nušviestas šeimos Biblijos, kurią skaitydavo nuo pat vaikystės. Na, jeigu jie iš tiesų perskaitė kai kurias istorijas, motinėliai galėjo plaukai pasišiaušti. Milijonieriui taip pat. Senojoje knygų knygoje pilna anų laikų žiaurių papročių – Gerai, kad jie šiandien išnykę, taip sakant, akmens amžiaus išmintis palaidota po piramidėmis. Įsivaizduokite, kad senį Mertoną numeta nuo jo bokšto viršaus šunim sudraskyti. Juk su Izabelė buvo pasielgta ne kiek nešvelniau. O argi Agago nesukapojo į gabalėlius, nors jis ėjo darydamasis? Paaiškinimas. Izabelė – žydų karaliaus Ahavo žmona. Po vyro mirties buvo nužudyta ir išmesta pro langą suėsti šunims. Agagas – Džono Draidino satyrinės poemos personažas. Paaiškinimo pabaiga. Mertonas, kad jį kur paralė ėjo dairydamasis visą gyvenimą, kol galų gale net nustojo vaikščiojas, bet viešpatės strėlė surado jį visai kaip anoje knygų knygoje ir nutrenkė nuo savo bokšto viršūnėje, kad būtų pamoka visiems – tačiau strėlė buvo visai materiali, įsiterpė pašnekovas. Piramidės dar materialesnys, o jose guli savo negyvi faraonai, nusijokė vyriškės su pusę veido dengiančiais sakiniais. Kiek daug įdomaus mums galėtų papasakoti tos senosios materialios religijos. Tūkstančius metų dievai ir valdovai bareljefuose tempia lankus. Jų rankos tokios galingos, kad atrodo be vargo įtemptų akmeninius lankus materialios, tebūnie taip, užtat koks tas materialumas. Argi jums nėra buvę šitaip, stovi kur parodoje, prie kokio senovės rytų meno kūrinio ar daiktų ir umai pagalvoji. O jeigu tas antikos dievas tebe važinėja kaip tamseveidis Apolonas savojų karo vežimu po pasaulį ir šaudo juodais mirties žaibais, Jeigu ir važinėja, atsakė tėvas Braunas, tai vadinčiau jį kitų vardu – bet abejoju, kad Mertonas būtų žuvęs nuo juodo žaibo ar netgi akmeniniais strėliais. Jūs manote, kad jis šventas Sebastijonas, pervertas strėliais, pašaipiai tarė Dreidžas, Milijonierius negali nebūti kankinys, o ar jūs tikras, kad jis nebuvo mirties nusipelnęs? Nekažin kiek ir žinote apie savo milijonierių. Tai štai, jis vertas šimtą kart sunkesniais bausmiais. Na gerai, tyliai tarė tėvas Braunas, tai kodėlgi jūs jo nenužudėte? Jūs klausėte, kodėl nenužudžiau? Nustebo Dreidžas. Na, jūs iš tiesų šaunus dvasiškas tėvelis. Na ką, jūs nieko panašaus, tarė jo pašnekovas, tartum kuklindamasis. Ko gero šitaip norite pasakyti, kad aš jį nužudžiau, umainį ir šadreidžias. Na kągi, nebedaug, bet trūksta tik įrodymų. Atvirai pasakysiu, nėra čia ko gailėti. O vis dėlto yra, atšovė tėvas Braunas, jums yra ko gailėti, todėl nenužudėte jo. Ir jis išėjo. Akiniuotis apstulbės poksojo jam įkandin. Tik beveik po mėnesio tėvas Braunas vėl aplankė namus, kuriuose trečias milijonierius tapo Danielio Dumo kerštauka. auka. Šią bylą labiausiai suinteresuoti asmenys susirinko lyg į savotišką tarybą. Senasis Kreikas sėdėjo salo gale, į dešinę nuo jo giminaitis, į kairę advokatas, milžinas afrikietiškais bruožais, kaip paaiškėjo vardu Harris, taip pat dalyvavo, bet tik tai kaip būtinas liudininkas. Rudaplaukis smailianausis subjektas, į kurį visi kreipdavosi kaip į Diksoną, matyti atstovavo Pinkertono ar kitai privačiai agentūrai. Tėvas Braunas kukliai atsisėdo į tuščią kreislą greta jo. Visų kontinentų laikraščiai vienas per kitą spausdinavo pranešimus apie finansų, koloso, modernų į pasaulį apraizgiusio didžiojo bezinio genijų žūtį. Bet iš negausau žmonių burelio, buvusio arčiausia jo mirties valandą, niekatė pavyko išpešti. Dėdį, giminaitis ir firmos advokatas pareiškiai, visi buvę jau tolokai nuo sienos, kai buvo paskelbtas pavojus. Sargybiniai, būdėję prie sienos ir namo viduje, atsakinėjo sutrikę, bet daug maž vienodai. Tik viena aplinkybė vertėjai susimastyti. Ar prieš pat nužudimą, ar tuoj po jo, nepažįstamas žmogus nežinia, ko sukinėjosi prie vartų ir prašė įleisti pas misterį Mertoną. Tarnai vargiai suvokė, ko jam reikia, nes nepažįstamasis kalbėjo labai nerišliai – bet vėliau jo vogravimas pasirodė itin įtartinas, nes jis kažką paistė apie blogą žmogų, kurį nutrenkiai žodis iš dangaus. Piteris Veinas palinko į priekį ir akį sužiūrėjo sukritusiame veide. Tai Normanas Dreidžas. Galėčiau lažintis iš bet ko. Kas per vienas tas Normanas Dreidžas? Paklausė jo dėdį. Pats norėčiau tai įsiaiškinti, atsakė jaunuolis. Kartą tiesiai paklausė, bet jis nuostabiai moka supainioti tiesų klausimą, kaip tas arklys, nenorint iššokti per kliūtį. Jis prikibo prie mane su kažkokia idėja apie ateities oro laivus, tačiau aš niekad jo per daug netikėjau. Tai kas jis vis dėlto per žmogus? Paklausė Kreikas. Mistagogas, lyg niekur nieko atsakė tėvas Braunas, tokių kaip jis nemaža. Paryžiaus kavinėse ir kabaretuose jie mėgsta kalbėti užuominomis, kad pavyko šiek tiek kilstelėti Ezede šydą arba įminti Stonehedge'o paslaptį. O tokiu atveju, kaip šitas, jie būtinai suves viską į mistiką. Paaiškinimai. Mistagogas Senovės Graikijoje žmogus ruoždavęs kulto misterijoms naujai išventintuosius – platesnė prasme, mistinių mokymų išpažinėjas. Izidės šydas, pagrindinis Egipto dievų panteono deivės Izidės kultas buvo apgaubtas paslaptingumo. Religinių apieigų metu jos atvaizdą dengdavo skraistį. Stonehenge'as – Neolito arba ankstyvojo bronzos amžiaus paminklas Solsberyje, Anglija, kurio kilmė ir paskirtis nėra aiški. Paaiškinimo pabaiga. Tamsiplaukiai, priglaistyta advokato Bernardo Bleiko galva mandagiai pasisuko į kalbėtojo pusę, bet jo šypsena buvo kreivoka. Sere, tikrai nebūčiau pagalvojęs, tarys, kad jūs paneiksite mistiką. Priešingai atsakė tėvas Braunas, draugiškai mirksėdamas jam, kaip tik tai man ir galima ją neikti. Ir štai kodėl. Bet koks šunadvokatis gali apsukti mane, bet jūsų jis neapsuks, nes pats esate advokatas. Bet koks kvailys persirengęs indėnų, nesunkiai įtikins mane, kad jis tikrasis Hajavata, bet misteris Kreikas akimirksniu perprastų jį. Apgavikas gali įteikti man, kad žino viską apie lėktuvus, įteikti man, bet ne kapitonui Veinui. Ar kartais netrodo, kad šitai tinka ir dreidžiui? Kadangi aš šiek tiek nutuokiu apie mistiką, manęs nepavedžiaus už nausies diletantas. Tikrieji mistikai nenutyli paslapčių, jie jas atskleidžia, Jie viską iškelia į skaičią dienos šviesą, bet net ir matoma paslaptis vis tiek lieka. O mistagogai dangsto esmė tamsaus ir slaptumo šydų. Kai šitą pakeli, aptinki ką nors banalaus. Bet Dreidžas, turiu pripažinti, turėjo ir kitų, kur kas praktiškesnių motyvų, įsitardamas apie dievo bausmę arba perkūną iš giedro dangaus. Tai kokie buvo jo motyvai, paklausė Veinas. Norėtume žinoti, kad ir kokie jie būtų. Matote, išlėto atsakė dvasininkas, jis norėjo įteikti mums nevatien nužudimai atgamtiškų jėgų darbas todėl, na todėl, kad žinojo, jog ant gamtiškos jėgos čia nieko dėtos. Štai kas švakždančių balsu nutęsė Veinas, aš taip ir maniau, trumpai tariant jis nusikaltelis, trumpai tariant jis nusikaltelis, kuris nenusikalto, ramiai pataisė jį tėvas Braunas. Mano tie įsireiškęs labai trumpai, mandagiai pasiteiravo Bleikas. Ko gero pasakysite, jog dabar aš tapau mistagogu, tarė tėvas Brauna šiek tiek sutrikęs, bet plačiai šipsaudamas. Bet tai iš tiesų atsitiktinumas. Dreidžas nepadarė nusikaltimo, turiu galvoje šį nusikaltimą. Jis nusikalto tuo, kad šantažavo vieną asmenį, todėl ir sukinėjosi aplinkui. Bet jam savaime aišku, nebuvo naudinga nei pagarsinti paslaptį, nei prarasti išpirką. Mertonui mirus. Apie jį galėsime pakalbėti vėliau. Šiuo momentu te norėčiau pašalinti jį nuo kelio. Nuo kokio kelio, paklausė pašnekovas. Nuo tiesaus kelio, atsakė dvasininkas, prisimerkęs, ramiai žvelgdamas jam į akis. Jūs norite pasakyti, kad žinote tiesą, suabejoja Bleikas, aš linkęs šitaip manyti, kukliai tarė tėvas Braunas. Visi lyg susitarė nutilo, paskui Kreikas be jokio ryšio suriko gergždančių balsu. Ei, o kur dingo tas sekretorius, Viltonas, juk jis turėjo būti čia. Aš palaikau ryšį su misteriu Viltonu, reikšmingai tarė tėvas Braunas. Mano prašomas jis paskambins čia po kelių minučių. Galėčiau pridurti, kad mudu dirbome drauge, taip sakant, ieškojame tiesos kartu. Jeigu jūs dirbote kartu, tai galiu būti ramus, burptelėjo Kreikas. Viltonas visą laiką sekė to nepagaunamo niekšo pėtsikos lyg grina kraujas kalikas. Taigi geresnį medžioklės draugą, kažin ar būtumėt radęs. Bet velniai rautų, kaip jūs prisikasėte iki tiesos, iš kur jūs sužinojote iš jūsų, atsakė dvasininkas, lyg kalbėtų apie savaime suprantamą dalyką, vis nenuleisdamas Roma užvilgsnio nuo besikarščiuojančio veterano. Aš norėjau pasakyti, kad pirma mintis man toptelėjo, klausantis jūsų pasakojimo apie indėną, kuris metė peilį ir pataikė į žmogų stovinti ant forto sienos. Jūs šitai sakėte jau kelis kartus, stebėdamas įstarė Veinas, bet man nesiperša jokia išvada, nebent ta, kad šitas namas panašus į tvirtovę ir žudikas vėdė strėlę, kuri pataikė į pastogėje sėdinti žmogų. Bet juk ta strėlė nemesta, o išauta iš lanko, kad galėtų lėkti kur kas toliau. Ji atlėkė iš kažkur toli, o mes tebe tupčiojame vietoje. Gaila, kad jūs nesupratote pasakojimo esmės, tarė tėvas Braunas. Svarbu ne tai, kaip toli galima ką nors nusviesti. Ginklas gali žaisti dviejopai. Anie vyrai kreiko forte manė peilę esant artimaus kovos ginklą ir pamiršo, kad jį galima sviesti kaip jėti. Kitu man žinomų atveju žmonės laikė ginklą sviedžiamu kaip jėtis ir nepagalvojo, kad susigrūmus akis į akį jo galima smokti kaip durklu. Trumpai tariant šio pasakojimo moralas toks, jeigu durklas gali tapti strėlę, tai ir strėlė gali tapti durklu. Dabar jie visi gaudyti gaudė jo žodžius, o jis tartum šito nepastebėdamas monotoniškai kalbėjo. Juk mes stebėjomės ir sukome galas, kas paleido strėlę į langą, iš kokio atstumo jį išauta ir taip toliau. O iš tikrųjų niekas tos strėlės neišovė, tad ir per langą nebuvo kam lėkti. Tai kaip jį ten pateko? Pusbalsiu paklausė jo atbruvys advokatas. Matyt, kažkas ją atnešė, tarė tėvas Braunas. Įnešti strėlę arba ją paslėpti nebuvo sunku. Kažkas ją laikė rankoje stovėdamas priešais Mertoną jo paties kabinete, kažkas smeigė strėlę, tarytum durklu, jam į gerklę ir tam kažkam umai kilo išradinga mintis taip sudėstyti viską, kad mes visi iškart pamanėme, jog strėlė įskrido į kabinetą kaip paukštį. Kažkam, ištarė senasis kreikas sunkiai, lik akmenį keldamas – Sučerškė telefonas, įkiriai, šaižiai ir desperatiškai. Nespėjus ne vienam net krustelėti, tėvas Braunas poliai prieš kambarį. Kas čia per velneva, nieko nebesuprasdama šūktelėjo Piteris Veinas. Jis sakė, kad laukia paskambinant sekretoriaus Viltono. Tuo pačiu bespalviu balsu paaiškino jo dėdį. Tai turbūt Viltonas čia ir skambina, tarė advokatas, aiškiai dėl to, kad nutrauktų pauzę. Bet niekas neatsiliepė, visi tylėjo, kol į kabinetą skubė žingsnių grįžo tėvas Braunas, o su juo atėjo ir atsakymas. Džentelmenai, prabilo jis, jūs patys paprašėte mane įspėti šią myslę ir išaiškinti tiesą, todėl privalau išsakyti ją ir net nebandysiu sušvelninti šoko. Jei žmogus kiša nausiai tokius dalykus, tai jis negali leisti savo subjektivumu. Kitaip sakant, tarė Kreikas nutraukdamas tylą, jūs kaltinate arba įtarėte kai kuriuos iš mūsų. Įtarimi mes visi, atsakė tėvas Braunas, galėčiau įtarti ir save, nes juk aš aptikau lavoną. Be jokios abejonės mes įtariami, įsiterpė Veinas. Tėvas Braunas maloniai išaiškino man, kokiu būdu galėjau apšaudyti bokštą iš lėktuvo. Na, šipsodamasis, paprieštaravo tėvas Braunas, jūs pats pasakojote man, kaip galėtumėte tai padaryti. Štai kas įdomiausia. Visai taip pat jam pasirodė įmanoma, jog tai aš nudėjau Mertoną raudonodžio srėlę, sunirnėjo Kreikas. Man tai pasirodė beveik neįmanoma, susiraukė starė tėvas Braunas. Atleiskite, jeigu jūs užgavau, bet nesugalvojau kito būdo pasitikrinti. Sunku net sugalvoti, ką nors labiau neįtikėtina. Įsivaizduokite kapitoną Veiną, praskrendant milžinišku aeroplanu palei langą, kaip tik tuo momentu, kai buvo įvykdyta žmogžudystė ir dar taip, kad niekas jo nepastebėtų. Arba dar geriau, orų pagyvenusią džentelmeną apsimetantį raudonodžių ir tykojantį su lanku ir strėlėmis iš užkrūmų nudėti žmogų, kuri būtų galėjęs nudaigoti dviem dešimtim daug paprastesnių būdų. Bet aš turėjau įsitikinti, ar tie du žmonės neturi nieko bendro su nužudimu, todėl ir privalėjau jos apkaltinti, kad įrodyčiau nekaltumą. Ir kaip jūs įrodėte jų nekaltumą, paklausė advokatas Bleikas, nekantriai palinkdamas į priekį. Apkaltinti jie susijaudino, atsakė dvasininkas. Paaiškinkite, kaipgi jūs suprasti. Jums leidus, norėčiau pasakyti, ramiai dėstė tėvas Braunas, kad privalėjau įtarti ne tik tai juos, bet ir visus kitus. Aš įtariau misterį Kreiką, taip pat įtariau kapitoną Veiną, tą prasme, kad ėmiau spręsti, ar įmanoma, ar galima jų kalti. Jiems pasakiau, kad padariau tam tikras išvadas. Dabar norėčiau pasakyti jiems, kokios buvo tos išvados. Ta akimirka, kai jie staiga pasipiktino suvokę, ko aš juos nieko nenutuokiančius klausinėjau, supratau, kad jiedu nekalti kol nenujauti, kad yra kaltinami, jie liudijo patys prieš save, net išaiškino man, kokiu būdu galėja padaryti nusikaltimą. O kai umai, tartum perkūnai trenkus, suprato, kad yra kaltinami, įtūžę, net pradėjo reikti. Jie susivokė labai vėlai, tačiau kur kas anksčiau, negu aš juos apkaltinau. Turbūt ne vienas kaltas šitaip nesielgtų. Kaltininkas arba nuo pat pradžių būtų irzlus ir įtarus, arba iki pat galo apsimetinėtų nekalto vinėliu. Bet jis neapkaltintų savęs, o po to pašaukęs inirtingai nepradėtų neikti hipotezės, kurią pats ir padėjo sukurti. Šitaip elgtis gali tik tas, kas iš tikrųjų nenujaučia, kam savo kalbomis gali pasitarnauti. Žudiką persekioja sąžiniai. Jis negali trumpam pamiršti savo nusikaltimo, o vėliau susisgribęs jį neikti. Todėl aš išbraukiau jūs abu iš įtariamųjų tarpo, o kitus išbraukiau dėl kitų priežasčių, kurių dabar nėra reikalo aptarinėti. Štai kad ir sekretorius. Bet ne tai dabar svarbiausia. Aš ką tik kalbėjau telefonu su Viltonu ir jis man leido pranešti jums rimtų naujienų. Manau, visi jūs žinote, kas buvo Viltonas ir ko jis siekė. Aš žinau, kad Viltonas persekiojo Danielį Dumą ir nėrėsi iš kailio, kad jį surastų, atsakė Piteris Veinas. Bet to esu girdėjęs, kad jis senojo Horderio sūnus. Vadinasi, tai kraujo kerštas. Žodžiu, jis ieško žmogaus pasivadinusio Dumu. Tai štai, tarė tėvas Braunas, jis jį surado. Piteris Veinas net pašoko iš susijaudinimo. Surado žudiką, suriko jis. Ar jau suėmė? Ne, tarė tėvas Braunas apsiniaukusi veidu. Aš jau sakiau, kad naujienos rimtos netgi rimtesnės, negu jūs manėte. Dėja, varkšelis Viltonas prisijėmė nežmonišką atsakomybę ir dėja jis užkrauna nežmonišką atsakomybę ir ant mūsų pečių. Jis susekė nusikaltelį ir kai galų gale prirėmė jį prie sienos, trumpai tariant, Viltonas pats nuteisė jį ir pats įvykdė nuosprendį.